Fógra 2. Tá Europus ag lorg daoine díograsacha chun tabhairt faoi chláir Ghaeilge cheoil agus faisnéise TG4 a cheartlannú. Post bliana atá i gceist agus beidh an duine a cheapfar fostaithe ag Europus agus lonnaithe i gceann-áras TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Caithfear cruinneas sa scríobh agus i labhairt na Gaeilge chomh maith le scileanna teicneolaíochta a bheith ag an té a cheapfar. Beidh buntáiste ag an duine a bhfuil tuiscint agus cleachtadh aige nó aici ar obair sna meáin chumarsáide agus ar spéis leis nó léi cúrsaí ceoil agus faisnéise. Seol iarratas, mar aon le CV, chuig Europus, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe, nó ar líne chuig eolas ag europus ponc ie. Dé hAoine, an 6ú lá de Fheabhra an dáta deireadh a ghlacfar le hiarratais.